Bono, hartu gira pilota maite dola, eke bat guke urepelen. Han, zestuarek egin daukute, oai haunitza edutela garatzen mazten eh, pilota eskuska. Gu biztana argun konten girela, eta guke batu egian pilotariak. Gero aipatu da dantza, dantzain ingurian zerbait egitea. Aipatu da persularitzain ingurian zerbaiten egitea. Kusten dutana da, persularitzan mugaik ez da. Persulariak badailtza eskualegian zazpi provintzietan joan jinka goxuan, eta ara, espeantzaut, naturalki zerbait einen dugula hor urepelen. Eta gero laborantzaz, eh, aipatu du, bon, zestuarek haunitz maite duzte, ipajaldean egiten diren eh, ekoizpenak, gure pelean eta gure ibarjean eh, ba, badakiu gauza hori neiten eta hori nahi duzte jastatu. Eta ara, merkatu txipi bat nahi lukete monta dezaun an, eta berze gauza zestuarek egin nahi dutena da, zestuatek gure pelera ibilaldia dena balizatuik edo ez dakit nola da, baina horire egin nahi lukete.